nakajyo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe turonke umuganda wanyu mu kubaka kino gihugu cacu mutirero uno musi tubayagira ku vyerekeye iki kwigenekerezo rya munani imyandagaro uno mwaka umukuru w'igihugu yaratanze wenyene ubwiwe no kubw'umujyango wiwe intererano y'amafaranga mu banki nkuru y'igihugu aho ayo mafaranga azofasha mu gutegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi bariko bararindira n'igishikamutsi rero uko gutanga ayo mafaranga byaba byakiriwe gute n'abanyagihugu bamwe bamwe mbe umushikiranganji budaba ubushikiranganji buraba iby'intwaro yo hagati mu gihugu bobo bavuga ko iki nibyo tuzakuyaga kumbure duhe namwe ijambo mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wese takaburungu isanganiro kaburungu orenage namwe mutubwire yuko uko mubona iyo ngingo nyene cubahira umukuru w'igihugu yafashe aba uwa mbere kugira yerekane akarorero mu gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uburundi buyitegurire ari bwo bwonyine buyiteguriwe atamfashanyo ivuye hanze y'igihugu emetusin mitebutsi niwe ari mu buhinga bw'ibyuma kino kiganiro kigiye kuremeshwa nanje medar niyo nkuru interano yanyu tuyakira kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani iyo niyo nimero ya watsapu ushobora no gutelefona ko tudatebye rero tukaba twaragendagenze turabaza abana bariya ukuntu babona iyo ngingo yo guterera umurundi uko yoterera kugira amatora aze agende neza reka ndabareke mukurikire bamwe mu bo twayatse uko ndabyibaza ni mbona bari barabihatira kw'abantu maze hajyamo ingufu kugira ngo baronke amahera abantu batabyumva kugira bigende neza ni uko abanyepolitike bose bakumvikana bakabasosiya bose nkubu nka twebwe twirirwa mu ibarabara tutayaronka twoca tuyakura jewe mbona bo bidufasha bo nyene jewe ntaho nikora kuri naje nkuwofasha jewe nibaza ku bukene dufise ko bodufasha bakaguma batwunganira boshishikara badufasha ibintu bikaguma bigenda neza jewe mbona ko vyogenda neza nyene nkuko mubivuga amatora nyene amakazi yogenda neza nta kindi vyo nobivuga abarundi nyene bakeneye gufaswa kubera hari ubukene bukaze gose kuri iyi nterano y'amatora ya demire venti interano byari byiza mugabo ugiye kuraba ko ku bantu basanzwe baba barizenye ku bintu by'imishahara usanga bahembwa bamwe bamwe usanga ari ikirenga maze kuba ari ikirenga ahubwo byiza bogira sisiteme y'ukuntu ayo mahera y'intererano y'amatora ya demire venti yoza bakagabanya ijya mishahara bakaraba bakabikora kujya mishahara y'aba bakozi ba leta ku mashinga amateka bakenguza amateka n'abandi kubyereka ayo matora icyo babamariye mu burundi kugira amatora abe umengo uburundi ntibwashobora kubyifasha burashakeneye intererano yava hanze kugira leta nyine kugira bikunde nuko yorondera nyine ngene boterera iyo ntererano nyine irakenewe kuko uburundi burakeneye gufashwa batadufashije urabona yuko ho bari hatari nyine kugira bigende neza nyine intererano irakenewe iyo ntererano yasabwe nyine ni sawa birakwiye ni sawa irakenewe intererano irakenewe kuko uburundi burakeneye intererano kugira amatora ashobore kugenda neza intererano irakenewe rwose turashobora kuyatanga mugabo ntiturasobanukirwa neza icyo yokora n'icyo yofasha mu gihugu cy'uburundi mu gihugu cyacu bodusobanurira icyo aya mafaranga turiko turatanga yofasha n'icyo akeneye gukora mu burundi bw'iwacu bwira twosaba yuko iyo ntererano twayitanga mu bw'iga dufasha neza mu byo twaba tuyatangiye kugira bigende neza ni uko twayatanga hama akadufasha icyo yaba akenewe gukora nibaza yuko ari igihugu cyacu cyaba kiri mu bihe bigoye kuko kare na kare twaba dusabwa amafaranga y'amatora amatora twumva ngo yabaye amakunga akadufasha nibaza yuko ari ibihe bibi bitameze neza bya politiki twikumire tukikura ku badufasha yaba bakidufasha ntibaza kutugora ngo dutange amahera y'amatora natwe abanyagihugu inzara itwishe turembye atanakazi dufise twiyagaruka gatatu ikindi kintu ubona ikintu tubona nk'abanyagihugu kugira ngo ibintu bigende neza tubona yuko n'imiburi iburi aba bategetsi bacu boja hamwe bakumvikana kugira ngo bakore amatora bose bisanzuye abahunze bagahunguka bose bakajya hamwe hanyuma uko vyahora bigenda bikagenda uko nyene batarinze kutugora natwe dusanzwe dukenye ntihari bwagere kuko duterera kubera dufise ikibazo c'abanywanyi b'umugambwe bakiri mu gasho abanywanyi bari mu kiri mu gasho ari umwanya batarafungurwa ngo tubone yuko abantu bose aho bari mu bikorwa bidegemvya mu gihugu iyo ntererano tubona yuko idakenewe ataragera yuko dushobora guterera igihugu kandi amakungu nayo hari ico yarashoboye kudufasha umwanya twe tugikiri mu bukene kuva kera amatora yamya koko ata munyagihugu biruka ko ngo aterere na ntabujya abanyagihugu dusanzwe dukenya kandi kuva kera mu migenzo y'abarundi abagenzi bamwe bafashe urubanza nta muntu n'umwe yifashe urubanza wikwiye ko abagenzi kandi ku mpamvu ikuvuye kubanza bakora inzitizi hama urubanza rukaba abagenzi bagufashe urubanza ababanyi bagufashe urubanza nta muntu aba rero nyamigendako eh, iyi nterano umukuru w'igihugu yasabye kugira ngo amatora ashobore kuba jewe nibaza ko ibyo bitabaho kandi ntibinashoboka ko urabye muri iki gihe twibereyemo abanyagihugu ubukene ni bwinshi nta buzi bukihari ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi sinzi ko ayo matora yoba ariko ayategura ngo ayajemwo wenyine kuko imigambwe bohiganwe baracari ko baratotezwa abanywanyi bari mu gasho babafunga ku munsi ku munsi none twumva ngo babafungo bakeneye kubafungura ngo amatora aheze none ayo matora twaba turi ko turaterera ayo bari nyabaki kugira ngo ibintu bigende neza ntabanze ahagurukire ikibazo kiri mu burundi ubusho bwuzuye ntarabe agerageze niwe atanga itegeko rya nyuma bafungurwa abariko barafungirwa ubusa abariko barazira imigambwe ivyumviro bya politiki kuko amatora aba meza iyo habaye imigambwe ihiganwa atamigambwe migambwe iriko irahiganwa ari umugambi umwe ayo ntiyokwitwa ko ari amatora birashoboka cyane rwose atangorane ni mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari hamaze gutangwa ngahe erega se abarundi gusa n'inshuti z'abarundi ziraterera turiho turafite ukwizera ariko bizoshoboka mwokwizeza abanyagihugu yuko ata buryo buzoshigwaho bwo kubigira nk'itego kuko twamatumana yuko iyo habaye nk'ivyo vy'intererano usanga nk'abajeje intwaro bavuze yuko eh, umunyagihugu azoja nko guhiga nka karanga muntu bazobanza kumusaba nka hisu yerekana yuko yatanze iyo ntererano ego mbega mu 2015 hari babonye byabaye abarundi baratanze barashize kuri konte abandi baratanga bashidushirire ko twese twaratanze ntabwo ngene byagenze ntabwo bane byazanye kugera twabikoze mu bwitonzi ntangere umuntu wese mu gateka kiyuko abishatse nubu niko bizogenda mbega hari gicapo mwoba mufise cerekana uko babona kubijanye n'intererano mu ntumbero kwitegurira amatora meza yo muri 2020 mwumvise kandi n'umwunganiza kongera akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati uko nawe amenyesha na cyane cyane ku byerekeye eh, intererano y'umwe mu matora ya bibiri na mirongo ibiri aha rero tukaba duhaye ikaze mwebwe namwe kugira mutubwire uko namwe mubibona cyane cyane twibutsa abari ngaha mu Burundi ku kiganiro cyagenewe abarundi badukurikirana kuri wezi tatu kaburungu isanganiro kaburungu orenage umwanya rero n'uwiwanyu kugira namwe mutubwire uko mubona basha nkabifata nyine usanga byasigaye mhm. ariko nyine ni ikiganiro kimura ku mutima cyane ego ndibaza twatanguranye wumvise icyo turiko turayaga ko kuri uno munsi ni intererano mu gutegura amatora meza akarore mwarakabonye mwarakumvise itariki umunani z'ukwezi k'umunani aho umukuru w'igihugu wenye n’ubwiwe yagiye aratanga amahera abicishije mu ikonte y'Ibanki nkuru y'igihugu mbe wewe ubifata gute ubona gute hari akarusho ni byiza wowe bivuga ko iki intererano yawe turekeneye ariko kweri jewe nkimara kumva irya ngingo na byanteye kwiyumvira kubera birumvikana ko umwanya umwe biraboneka ko umenga n'umutima wo gufashanya afise umukuru w'igihugu cacu afise guterera ujya mu bigenga w'amatora ariko mugabo bijya bintu nyine ubundi mu kundi kuboko sinavyakiriye neza cyane kubera naca nibaza nti kubera leta umukuru w'igihugu leta niyiwe yiwe mm-hmm. naciye numa nibaza nti ajya amahera ko atanzwe na leta kuko ujya mu n'uwigenga ushobora kuvuga bati leta iraterereye umugwi wigenga w'amatora mugabo yayatanze we n'umuryango wiwe ni ukuvuga yuko we ni ku gatwe kiwe avuga ati twe n'umuryango iyi niyo ntererano yacu duterereye mu matora mu kwitegura amatora meza yego icyo rero icyo n'icyo nagize ko amakenga cyane ko naciye nibaza nti igituma ari ashimwe kuyatanga ko umukuru w'igihugu cyacu n'umunyepolitike nk'uko n'abandi banyepolitike bose ari abanyepolitike aha rero nkasha nibaza nti nk'ubu yaba ari umunyepolitike aho nyine nategereza guca mbona kumenga iyo bari nk'inkwano atanze y'amatora mhm. urumva nkibaza nti ikintu giciye gituma ari anyaruka kuko niwe atwara leta yari gutegereza kuvuga ati leta niterereye umugwi w'amatora muga kubera ariwe ayatanze umwe wese ategereza aca yibaza ati ubwo amatora ntiyoba yaheze ntiyoba yamaze gutangura kuyagura ko kuko n'umunyepolitike buca ngira ngo guca higa kumbure mhm. ubandi kasha nibaza kumbure utazoronka umunyepolitike atazoronka ry'amahera ngo yatahe muri mugwi wa seni azohafata aronka ikibanza kimukwiye mhm. aho nyene Gaerike wibaza yuko nk'ubuhoba nk'ubundi munyepolitike agatanga nk'imiliyoni zirenga ko izo yatanze ko ari we abarundi baca batora ari muri iyo ntumbero nyene yo gutegura amatora aho rero ho bizoba bifashe iyindi ntumbero kuko hazoba habaye ikintu ah, hazoba habaye ikintu ha kwiyamamaza mu banyagihugu bazoba bari kwiyamamaza mu mugwi wa seni mhm. ni ukuvuga bazoba bahinduye urukino bazoba bahevye kwiyamamaza mu banyagihugu ahubwo bazoba bagiye kwiyamamaza muri seni niko jinkanje mhm. uti rero wewe uko ubibona ijya ngingo yo guterera mu matora wewe ntwishigikiye cyane mu ijya ngingo yo guterera mu matora ujya mu gugenga washyizweho bategerezwa kuba ufise ahandi hantu ukura amahera mugabo atari mu banyepolitike kuko abanyepolitike bagiye kurwanisha amahera kumvura ibyo ifitiye ibyemezo rero nk'urya muvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ntabijya yavuze iyo bikaba byariko biravugwa n'umuvugizi wa seni biyo bintu byari bifise agaciro mugabo urabona yaba umukuru w'igihugu yaba n'urya muri muri ntwaro hagati mu gihugu babona ubukene seni ifise gusumba uko seni bubona mm-hmm. ego umuntu acaguma umuntu acaguma yifata mbere kubera umenga barabababaye gose umenga umenga barabitayeho gose gusumba n'ingene bitayeho bunyene ubwabo none ku bwawe urabona haracasigaye imyaka irenga gatonya ibiri ubona nka nk'icubona cyo kugwa n'ikiki njye nibaza ko hanje ntera iki ndabona neza ko mfise umutima wo guterera seni kugira ngo amatora agende neza mu gihe seni yo ayo ariyo yorunga ikintu umwe mu banyagihugu seni ikigira abanyagihugu ati twebwe dukeneye amashyira gutegura amatora y'abanyepolitike bazobarongora muri manda itohera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri seni yo akaba ariyo yigira mu banyagihugu apana leta kuko leta niyagumye ibikora ubu uzotsindwa azotsindwa kubera atatanze nyamahera nubwo bitazoba biri uko mugabo icyitwazo kizoca kibico nyine ku murongo baranyeretse yuko kamatari nawe ni mu gihugu cya Australia ari ku murongo n'amahoro kamatari Ego n'amahoro nimugira amahoro namwe ngaho i Bujumbura mu Burundi Ego sangwa ikaze kwisanganiro yego ni murakoze cyane be nawe uri aderayide nyine oya jewe ntabwo ndi aderayide ndi muri pesi yego duga ku ijambo kamatari ndazi twatanguranye ikiganiro yego twatanguranye ikiganiro imbere ya byose mbere mbanze ndabashimire rwose kuba mwiyumviriye kudutorera kino kiganiro kubera e, uwamungushize Eh, nari nameze nk'ushaka kugira icyo nshikirije kuri icyo kibazo nyine mm. mugabo zinakinjiramo nyirizina kubera uri kuraraba abatopiki mm-hmm. yari itandukanye n'iki kiganiro navuga rero ko kuri jewe n'amahirwe kuba mwadutoreye iki kiganiro kugira ngo nanjye ngira icyo nshikirije ego turi ngaha kugira dukorere abanyagihugu kamata ego hanyuma numvise nashima kandi na erike nawe ku ntererano yariko aratanga novuga ko murose rero iki kiganiro basa n'abari baradebukiye ahubwo n'abandi badebukiwe ntibabwira ati nabo bongere bakijukire mhm. ko n'ikiganiro cyiza murahawe ikaze mwese abarundi dutanga intererano zacu ku bijyanye n'ingene igihugu cyacu cyobandanya kiyubaka yego mhm. hanyuma ku byo rero mwariko muravuga ku bijyanye eh, n'umugambi wo guterera mu matora mhm. eh, umugambi watangujwe eh, n'umukuru w'igihugu cy'uburundi hanyuma mbere bigatuma ibihugu byafasha uburundi bihagarika imfashanyo zaba izijya muri leta cyangwa se zari zigenewe nyine gufasha muri ayo matora ibyo rero nkabona mu ijambo rimwe mhm. kubera ko amakungu yabandanije gusaba yuko ibibazo bihanze igihugu byotora umuti biciye mu biganiro kugira ngo rero abegwa n'ikibazo cy'uburundi bose babanze baje hamwe baganire mhm. hanyuma rero bararira hamwe ingene boheza abo bagategura amatora ahurikiyemo bose kuko urabona impunzi ziri hanze abanyapolitike barafunzwe abantu birirwa baricwa nk'uko byirirwa birashyikirizwa mu byegeranyo bya oni reka mbere n'abarundi barabivuga narumvise ko abashingamateka batari bake nabo ubu bahaye babyemeza n'umuvugizi w'igipolisi ibyo nawe arabyemeza urumva rero biragaragara yuko hari ikibazo gikomeye cyane musaba yuko abarundi batokwama bahamagarirwa kuja mu bintu bo atanyungu babivanamwo duri kuri iyi topic nk'uko mubivuze tuko turavuga y'interano y'amatora mwumvise bamwe mu banyagihugu uko bashikiriza mwumvise kanumwunganizi uh, w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mweho mubona gute n'uwuhe nk'umwihwezo wanyu njyewe mm, umwihwezo wa mbere ni ko ikintu cya mbere cyihutirwa amatora muri iki gihe mugabo nta nyigisho twigeze tubona zigisha abantu zo kuvuga ziti ekada ubu birarambiranye ni muze nyabuna twiyire kugira ngo twebwe dutange intererano zo kwitunganiriza amatora mhm. ariko ibyo biri ko biravugwa ubu kubera ko ayo makungu yafata ibyo bihano hari icyo afatiyeho icyo rero ayo makungu yafatiyeho nyabuna bogikura kugira ngo abarundi baremure ubwo mhm. kugira ngo abarundi baremure uwo muzigo ubwo urabye uko amatora atunganywa urabye ukuntu atunganywa ukaraba n'ukuntu haba habonetse ayo mahera aba mu makungu ntubona yuko kenshi muri bino bihugu bya afurika haca haba bita influence urabye uwo yaguhaye ubwo buryo ubwo nicyo bari kimwe mu cyo amatora yizegwa na bose kumbure habonetse abayafasha akaba abayategura abo nyene bayitegurira n'uburyo mbere bukava muri bo ndetse nyakubahwa mumenyesha amakuru ayo matora akizewe na bose mhm. igihe ayo matora yaba akaba mu gihugu Burundi warabibonye ko yagenze abantu nibura hari bamwe bari bakiri no muri icyo gihugu mhm. mbese ayo matora abaye muri iki gihe hari abatagize uruhara muri ayo matora ubona koko ko ariho ayo matora yokwizerwa na bose koko uti rero wewe ubona ku bwawe ari ibiki byobanza gukogwa kugira kumbure turacasigaje imyaka ibiri irenga E, ikintu cya mbere cyo banze gukorwa ni uko hoba ibyo biganiro bihuza abarundi bose hakaba uwo mwumvikano mhm. kugira ngo rero ba banyapolitike bari hanze bahunze batahe hanyuma rero bajya hamwe niba babona ko bibereye uko abarundi bokwiyibako ngo kugira ngo amatora abe ntacu mhm. bitwaye mhm. mugabe igihe ayo matora yotegurwa muri iyo nzira uwo mwumvikano utahabaye urumva muri rusange abanyagihugu bo batonya nibo baguma bahababarira kuko ayo matora ubwa mbere ntaza kubaha wa mutekano ayo matora ntaza kubaha kwa kwidegenza urumva yuko n'ubundi ari amatora aza kuzana ikindi kintu gisa n'icyo twabonye muri bibiri na cumi na gatanu aricyo gituma mvuga ati rubanza hakaba umwumvikano hakaba ukwitabira ibyo biganiro bose bakumvikana hanyuma rero bagaca bavuga bati nimuze tunarondere n'iby'uburyo buva bavuga ngo nimuterere abandi bavuga bati ntimutange ubwo nawe urumva yuko ibyo bintu biba bidahezagiye mm-hmm. eh, hanyuma mm-hmm. ku bijyanye n'imfashanyo mpuzamakungu mu mm-hmm. bijyanye n'imfashanyo mpuzamakungu nagira mu nkundire ntanga akarorero kamwe gusa igihe haba inama ya east african community eh, umukuru w'igihugu cy'ubugande wari museveni yarasabiye ko uburundi bwokurirwaho ibihano bwafatiwe bukeye bwaho leta yaciye irungika abanyagihugu mu ibarabara naho kugira ngo abantu batandisha amahera ejo umunyagihugu atanga bikazosigara abarinda urazi gutanga amahera y'amatora ejo ugaca wikanga uruhunze kandi amatora yogomba kuba ahubwo kugira umunyagihugu wese abe mu gihugu atekanye urumva ko ibyo bibabaje urakoze cyane urakoze kuri iyo ntererano yawe kamatari mu gisagara ca pefu muri Australia wakoze ugira ibihe byiza mm, muri. Mm, muraho sangwa isanganiro. sanga ikaze mu kiganiro karadiridimba mm, karibu makoze ego duga ku ijambo makeri ndazi nawe twatanguranye ikiganiro eh, iki kiganiro kirakomeye mhm. nacyo bituma abarundi bose twese dushaka guterera mhm. by'ukuri kandi byubaka mhm. kabiri akarorero katambuwe y'uko igihugu kaje uryakibye ko naheruka abarundi batereye amatora aheruka inguvu z'abarundi bose n'ubwitwaye ko abarundi benshi bashaka ko ubundi buguma butera imbere ko burundi ngo ubuso bwahise buri ko bakomeza yanzira ya yari yatanguje mm-hmm. kwibako mm-hmm. kuko ni naho ni naho ni naho nyene bamwe mu banyagihugu bavuga bati ni hafatwe abo babona yuko byoba byega kuko ngira mwumvise bamwe mu banyagihugu kuntu bavuga hama abari bo batozwa amahera nimba ara basaba nubwo namwe mwavuze kandi n'ukuntu bisanzwe bimeze ko ari intererano mugabo ujya mu nyagihugu ntihaze nk'itegeko bavuge bati hazotangwaya kuko biboneka mu banyagihugu bamwe bamwe ko bafite ubwo ko bakuza nk'itegeko iyo abarundi kwari byiza kuyaga karadiridimba akana kajiwabo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wese tatu kaburungu isanganiro kaburungu orenage ikaze n'igwanyu mwumvise yuko uno munsi turi ko tuhagarara kuri iki kibazo cy'intererano mu matora mu ntumbero yo gutunganya amatora meza kandi atekanye aho ku itariki ya munani z'ukwezi k'umunani umukuru w'igihugu yafashe iya mbere mu kwerekana akarorero mu guterera kugira ayo matora azatekane none nawe wabyakiriye gute mwumvise abanyagihugu eka mwumvise no mushikangaje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubu naho umwanya nigwanyu n'ubundi akarekura ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni vugana bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu kugira namwe muterere na cyane cyane kuri bino turi turavugana uno mwanya aho twafatiye ku ntererano y'umunyagihugu ku matora mu kwitegurira amatora meza kandi atekanye muvise ko mukuru w'igihugu yafashe iya mbere ku igenekerezo rya munani z'ukwezi k'umunani none iyo ngingo mweho mwayakiriye gute mweho mubona hari icyo yofasha ni igiki byofasha umunyagihugu ni igiki byofasha mu kwitegurira amatora meza kandi atekanye reka n'ubu turacarindiriye n'ubwo bitari ko biratworohereza mu bijyanye n'ibirere ariko ikaze n'irwanyu shimira Eric yari Adelaide mu gihugu cha Australia shimira Kamatari nawe yari IPF mu gihugu cha Australia eka shimira na Makeri nawe yari mu gihugu cha Sweden shimire n'abanyagihugu mwumvise muri kino kiganiro eka nshimira n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nawe mwumvise muri kino